Mike, Mike, Mike, Mike. Mike, putang Mike, mo. putang. Ano ba kwentuhan? Sobrang aggressive dito. May episode tayo. Parang kailangan nyo ng time off together. Oh. Oo. <laughs> Parang masyado na kayong baaw. Eh. Mike, Mike, Mike, Mike! Ano, <laughs> sumagot lang. <laughs> Ganito dito, di ba? Pinapapalipat yung parking nyo sa kalagitnaan ng episode. Ganito. Ganito dito. Tapos sinong patay yan? Yaman eh, no? Eh, nagreklamo eh. na walang merienda ah. kina Nora. <laughs> Eh. Ano to? Plato, plato, jersey. <laughs> Bakit wala kang babaeng pope? Papa nga eh. <laughs> The Pod Network Entertainment. Yan. Yan, nagsimula, nagsimula na, nagsimula na yung ano. Oy, another treat for the audience, oh, for the listeners. Oh, Video episode. Kompleto. First time. Direct walwal. Bago matulog may gradulyero. At isang basura. si Alfred. Si Alfred. Ako, na, ako na, ako na. Sa kanto? Mr. Wacky Do himself. Tangina. Ayan. Sa mga ano, Wacky Doers. Grabe, I can smell the Wacky Do. What is the smell? What is the smell? Sarap ba, James? Sarap. Oo, like like a garbage in Canada. At least in Canada. Yung pinutok eh. Uy, bago tong uh, ano natin. Bago tong Kasama ano tayo sa yun. Kaya sa bago tayo studio ng TPN. Welcome, Welcome to the Hulpas! Episode 813. Exclusive. On Spotify Studio here in the TPN Studios. wow! <laughs> Let's go! So many- Wakadidu, Mr. Wakadidu! Pem. Wag pem pem, wakididoo ah. na lang. No? Wakididoo. Sige. Oh, lagyan mo ng tono. Lagyan mo ng tono. Wackity-doo! Galit. Hindi, may kanta. May kanta, kanta, kanta. Para tayo nagtulusan. Di, di, di, di, di, do. Yun. Yun. Tangin na. Ano Oh, ito na yung Ken. Napakakot na ulo si Chibi. eh. Isa pa, Oh. Pinapayatay Isa pa, na kailangan na. Mahaba yung oras natin. Anong verse yan? Hindi ko alam Parang yun. ah. naalala ito yung ano eh, pinapa-perform siya ng magulang niya sa birthday. Oh. Sige na, kantay mo na! Tay, ayoko na. 30 na ako. <laughs> Habang na tinuturuan natin si Andre, naalala ko yung kapatid ko. That's a lie, Andre. Ganyan din namin turuan. <laughs> oh, game, game. Oh, okay, okay, okay. Baka kay Dido. Baka sapakin mo, James, <laughs> okay. Ano, basta kanta? Oo. Hindi Okay. ko alam. Hmm. Gano'ng kahirap yung concept na yan? <laughs> Favorite song yun ni Josel. Sige, sige, sige. waki dido, waki dido, waki dido, Wow, it's, waki dido. it's ano Raining Men. Oh. <laughs> Favorite song ni Josel. Josel. Tayo na mag, magkasama pa kayo sa kwarto ni Josel niya. Sabi na, nagchuchupaan kayo eh. Ano masama doon, James, ha? Ano masama doon? Oh, ano mo pala, James, eh. Ano masama doon? Ikaw ang masama doon. <laughs> Oo nga, kung may pagtsupa kayo, maligo ka naman. <laughs> Hindi masama Hindi doon. na masama doon. Pero ano, ano, siguro baho ng bulbul mo, Andre. <laughs> Amoy. Amoyin! Amoyin! Oh, punta ka kay Rems. Amoy fish, amoy fish tank daw eh. Why Wakini don't! Ah. <laughs> Grabe pala dito sa Whole Pals, par. Alam mo, Hindi, wala. Oh, may maaawa na naman sa inyong listener nyo. Papadala ka kayo ng sabon. Magsisimp na naman sa'yo. Ay, di ba, ano, binash tayo nung pinapainom natin si Andren? Oo. Wala ka pa. Like, sige, i-clear ko na yung air, okay? Pinagtanggol, pinagtanggol ka eh. Oo, oh, pero pinagtanggol sila. Ginusto ko yon pare. Pinagtanggol ka nung ano. Hindi na intindihan yung... Pinagtanggol siya ah. nung listener Oh, nyo. oh. Ah, ah. Nilaglag niya yung listener. <laughs> Huwag mo akong tulungan. Ha? Huwag kang makialam. Baka di nila ako painumin ulit. <laughs> Kaya kong amuin ng sarili kong bulbol. Hindi, magsalita na dito may mabagong bulbol. Oo. Oh. Oh, oh, oh, Ako? Bakit mabango bulbul mo? Oh. Mabango bulbul mo? May nana lang. <laughs> Nag-aahit kayo? Out, ako Oo, oh, kaya nga may nana. Eh. <laughs> Hindi, kailangan na yun, di ba? Minsan kasi pag napapansobra ka, Oo. naahit mo yung skin. And, oh, ba't mo ahitin? Razor, ba't mo Trim- sasagad? Trim lang. Trim lang. Ano ba Ano gagawin mo, ano Blade? gamit mong Ano shaver? <laughs> Ano objective mo? Gusto mo makinis yan? <laughs> Hindi naman. Kasi nakita ko yung meme na ano, yung may palaka. <laughs> yung malungkot tuwing Valentine's. Oo. Ayun, nakita ko na yung titi kong mukhang palaka. Na, nakakahaba yun itsura eh. Totoo. Oo, Kapir diba? tayo dyan. Oo. Diba? Why did do? Oo. <laughs> Ikaw nag-aahit ka ba? Hindi. Mukha naman eh. <laughs> Ah. Hindi, hindi ba kailangan na mag-ahit pag gantong edad ka na? Oo, matanda ka. Oo. Pero wala naman ako, wala, wala, wala, wala, naman ako sinesex eh. So, So yung buhok mo, yung, yung bulbul mo, yan pa yung bulbul nung nung puberty ka. <laughs> bulbul nung nung nung Mat- materialis pertes. Ano sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Yung, untouched, pare. Yung bulbul mo. Um, di naman. Ah, pero pag may pag nagwalis ako sa bahay niyo may bulbul. <laughs> Yun, yun yung ano eh, no? Ah. Una, saang lugar ka magwawalis? <laughs> Ano yung big? Ano yung big? Kapag may bulbul diyan sa urinal, alam na natin. Tang ina si Andren to ah. Wait, naman? so hindi ka nag, hindi ka nag, tayo na, adiri ka pare. Hindi, tayo nag Nag-aahit naman oh, ako. Oh, pinapawal! Oh, okay. Kanina wala. Pero, pero, pero, pero hindi na ganun ka, kon, ano, yung const, ano, ano, ano tawag dito? Ah, kalago. Kadali, ka, ah. ka, oh, kadalas. Kalago, kadalas. Ah, kadalas. Oh, Kailangan niya mag-aahit eh, kasi nasasamit si Josel. kasi si, hanggang sa susunod. dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Baguna? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Yan lang kalit, kaiksi ang episode natin. Ah. No? Uwi na tayo. <laughs> Isipin nyo naman yung female listeners nyo, nakikinig puro mga sex. Ba't wala ba Totoo silang naman, bulbul? wala silang <laughs> diba? o yung female listeners namin, what do you prefer? May bulbul o wala? Oh, Oo nga, no? Yung mga lalaki, no? Pindutin nyo lang yung... Bulbol. <laughs> Pindutin nyo lang yung... Bulbul episode pala ta. Oo nga. Ba't tayo nawi sa Ang hassle sa gantong edad, pag nag-ahat ka ng bulbul, may, may book na rin sa betlog eh. Oo. Tsaka sa shaft eh. Oo. Yun ang mahirap gupitin. Yun yung nagsusugat eh. Tsaka sa puwet. Kaya may nanarin ako. <laughs> Hadira. Meron na nabibili yung electronic, ele, eh, electric. Razor eh. ang, merong maliit na razor, yun ang ginagamit ko eh. So, yun ang gamitin mo, James. Kasi may pang ano yun eh, may pang salo eh. Ah, ako, gunting lang ako, classic. Tang ina, oh. angas, no? Hindi yung, ano, macho, ta- macho talaga eh. Ang talasik din eh, talaga. Alam mo, ang mm. classic, oh. <laughs> Pope Francis. <laughs> Mamel na mo. sa bulbol. sa bulbol. Ang ina mo. <laughs> Wow. Magtatanong pa ako kay kung paano niya ginagamit yung hanggang saan eh. Naghahanap ako ng paano natin isa-segue ito kay ano. Pinasok mo pa agad. May bulbol yung mga Pope. Oo nga ah, naman. Oo, Tama naman. Tama naman. Oo naman. <laughs> Well, at least yung bulbul nila, Ang bilis mo kanila. kasi si Nego eh. Ah, sige, balik tayo ulit dun sa ano. Oh, oh, sige, sige may tanong si Oh, ano yung tanong mo? Eh. Gunting ka talaga, Rims? Oh, gun- gunting. Ano ba kayong gunting pa ng ano sa kuko yung yung naka-curve? <laughs> Oo, oh, yun ang curve. Yung matalas. Yung, yung maliit lang talaga pang na pang barbero. Pang kindergarten. Oh, pang barberong. Yung maliit na gunting. Pang barbero. May zigzag. pagkatapos mo ba mag-trim, nag, ano ka, nagbubukas ka ng sauce ng pancit canton? <laughs> Tangin eh, no? wow, ang ganda. Yung toyo, no? Yung toyo. Ba't may bokeh Hirap ko, hirap ko sa yun eh. Laki may bulbol. <laughs> Hindi, pero kasi ang gagawin mo muna, tama, guguntingin mo muna na Oo, may pa- bago mo ahitin. Inaahit nyo ba talaga asing kalbo? Oo eh. Oo, ganyan o, ganyan ah, o, oh, Talaga? ayan o. Oh. Ayan oh. o. Hawakan, mo ng ganon. Hawakan- Roger? Hawakan mo ng ganon konti. Ayan o, oh, ayan o. Oh, yung... Never ko pa ata na-try. Yung Yeah. kalbo, no? Semi-kalbo. Na-try ko na yan sagad kaya hindi ko na ginawa ulit eh. Ay- Medyo ayoko na rin. weird eh, nung Hindi, pero lalaki yung rat boom mo eh. Pag may... <laughs> pag, syempre, pag konti, yung 5 inches, nagbubuka 6, pare. Yan. Alam mo, sana binurat mo na lang. Ganon din yung Rat mo eh. Malutong din. <laughs> Ikaw ba, Roger, nag-aayit ka? Kahit ako nung ano. Oh, ah, Mike, ano Mike, mo? Mike, Mike. Mike, putang Mike, mo. putang Ano to, kwentuhan? <laughs> Sobrang aggressive dito. May episode tayo. Kailangan ka Parang kailangan nyo ng time off to get. Oh. <laughs> oh. Parang masyado na kayong ugaw. Eh. Mike, Mike, Mike, Mike! Kaya <laughs> na sumagot lang kasi siya eh. Actually, ako lang. Dalawa pa yung sumita eh. Porket magka-Canada ka na. Noong ano, honeymoon, nag-ahit ako. Oh, As in, hell yeah. wala. Ha? Kalbo? As in, walang natira. Oo, oh, ang takit. <laughs> Oo nga eh, di ba? Masakit eh, di ba? Pati burnik ni ninahit mo. Oo, oh, kahit yung oh, natahan. Bakit? Siyempre, Bakit? honeymoon eh. Maporpretan ka pa. <laughs> Hindi ka na eh. Parang hindi siya ano? mahalata ng ngongo ka. Nako. <laughs> Pag inahit mo yung burnik mo, ibig sabihin, meron kayong ginagawang burnik related, di ba? Ganun ba yun? Um... Well, puppet siya. <laughs> Oo nga, no? Pagka... <laughs> Sige, salita ka na. Yung sabi mo, Puppet siya eh. <laughs> ginagawa siyang puppet. Oo. Sabi niya, sige, salita ka lang. Sabi niya, masarap. Ang may ganyan na eh. May, may nagreklamo sa akin ng ganyan. Ano, hmm. pinapit mo? Hindi. <laughs> Ang nireklamo niya, ah parang naglabas ata si Vicky Bello ng vlog. Hmm. Tapos ang itinuro niya doon, yung... Hmm. May branch to ah. Oo. Oh. Ah, tinuro niya doon yung sensual area sa puwet, yung prostate. Hmm. Nakakalabitin mo mula sa likod. Tapos kin- <laughs> kinuwento- ginawa raw yun ng asawa niya sa kanya nang walang paalam. Mm. Si Vicky Bello to? Hindi. Napanood yung ng asawa niya yung vlog ni Vicky Bello tapos ginawa siya. sa kanya. Lalaki siya. Ah. Tapos pinindot nung ni Vicky Bello yung... Hindi, <laughs> pinindot yung asawa niya. Sinundot ko. Bakit hindi pinipilit eh? Pinapanood ko lang to. <laughs> Pinapanood ko na si Vicky Bello ba't nandito sa kwarto? Doorbell, <laughs> no? May camera pa eh, no? Ikaw ang maswerte yung pipindutin sa puwet ko yun. <laughs> Only so, Delo, but my kid. Sinusugod <laughs> bahay kang... Ganda. Sugod bahay kang <laughs> ni... Only Delo. O, oh, kamusta dyan sa Tondo? Ito po, uh, ka kasalukuyan namin pinapasok ang uh, pipindutin namin sa puwet. Oh. Mang Armando. Tang ina. Totoo, ano nangyari? Sabi raw ng asawa, wa ah. na na-enjoy niya raw kaso dahil nga ah, biglaan parang nakakalalaki raw. Ano ba yun? Ah, yung lalaki yung inano. Oo, lalaki yung Ah, inano. sinundot yung puwet. Hindi niyo pala, <laughs> hindi pa ba lalaki si Mang Armando? Hindi, baka kala ko si Amante. Eh. Kala ko yung lalaki na pa doon. Yung Tangina, lambing gawin ko sa misis to. ganun. Ah. Hindi, putang na. Away yun pag ginawa mo sa kung, misis kung mo. natapan ka naman, magagalit ka ba? Ha? Kung nasarapan ka, magagalit ka Kung ba? <laughs> nasarapan ka nung Hanggang sa susunod! Patawanan! Ito lang sa... The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Twitter. X na! X na. X and subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Kasi parang, eh, kung nasa na pang ano. Oh. Dina-justify <laughs> na eh. Ba't ako dinajudge? <laughs> Hindi ka ba ginagawa? <laughs> Pero bro, walang paalam. Ma- Matagal na proseso yun ha. O mabilisan ba? Kasi di ba? Hindi may tae-tae yun. Oo. Feeling ko, feeling ko. Oo, may tae-tae yun. Feeling ko. Pero na-enjoy yung lalaki. <laughs> Kaya yung babae. check. Okay daw yung sensation eh. Yun nga lang. Ah. siguro nas- nashock siya kasi. Oh, siya. Puwit, puwit eh. Nakailang daliri ka nun, Roger? Dalawa. wow, ang galing. ano, dalawang magkaibang tao. yung pangalawang handshake. Dalawang, dalawang tao magkatabay. yung unang daliri. Walang hand toes. <laughs> yung ilalaki sa pa. Yung unang daliri, sabi niya, ah, anyay, anyay. Yung pangalawa, okay yan. Ha? Ah. <laughs> okay to. okay, wala <laughs> yan. Tama. Ah. oh, ito. Sarap. Oo, oh, oh, yes. Ando pala yung cure? Yung <laughs> pinindot. Diyan ka lang. <laughs> reset, reset button muna. Yan yung cure ng pangungo. Hard reset ang Finger sa Restore factory settings. <laughs> Tapos nakapagsalita siya eh. Nakapagsalita siya. Long press lang, long press. <laughs> Ay nang yan. Hindi na pala nag-loading yung boses eh, no? Sa, sa phone, di ba? May, may karayom, di ba? May napapasok. Yung asawa ko yan, nagbibilang ng 1, 2, 10 seconds eh. Nag-reset. Ah. Kayo, kung makaagaling ng sakit yung pagtusok sa puwet, oo ba? Eh di magaling na ako ngayon. <laughs> Wala na akong diabetes. Pero na-experience yun na ba yung sa doktor, yung direct rectal? Oo. Di ba ginagawa Ay, yun? bagay ako nagpapas dun eh. Bakit? Bakit? Sa physical exam? Oo. Bakit? Kasi yung doktor niya si Motombo eh. Ano, paano siya? Are you gonna <laughs> be James Caron? I, I insert up to here. <laughs> Ano? I am your substitute doctor. I am the Kembemo doctor. I was told you like to do African accent. I will do your potent exam. Hindi niya kinaya si Butong Bono. Di ba? Parang coffee monster. Nag-racist accent lang. Walang effort. pagpasok, pagpasok pa lang na pinto ni Motombo, gumagana na yung kamay. Ah, Tangin na ka. Ah. Tangin na ka. Laba nun. Tayo na, pinasok sa puwet, sabi ni James, ak, ak. <laughs> Lasang taya. Ah. ang, hair, ang head nurse pa niya si Patrick Ewing. ano taga singhot? Wala, may problema. Ayun, pumasok si Jeff. Ano lang, da, ano Sabi lang. niya. Ano yan? Yan. So, mer- ganito dito, di ba? Pinapapalipat yung parking nyo sa kalagitnaan ng episode. <laughs> ganito, ganito dito. Di ba? Ganyan yung nangyari sa akin nung naoperahan ako sa ano. Oo, oh, pinalis yung Pinasok yung daliri sa puwet Hindi, yung appendix yan. <laughs> Yung appendix yan, appendix yan. Sakit na ah, nun. Ah, tapos eh. yung parking niya. Oo. Paano yun, James? Nasa emergency room ako, tapos na, talaga na may milipit na yung sakit ng ano. Eh, mag-aalas 6 na. Darating na raw yung mga magpa-park nung ano. So, pumunta sa kwarto ko yung guard. Tapos sabi? Sir, palipat po nung sasakyan. <laughs> Mamamatay. Mamamatay na ba kayo, sir? ano, nailipat mo ba? Ano po yung problema niyo? Appendix lang? Appendix lang. Ano ginawa mo? Binigay mo yung- ah. susi mo, ganun. Ah, ano, nag-usap-usap muna sila ng nurse, tas naawa naman yung nurse. Mm. So, yung nurse yung nagsabi sa akin na, sir, palipat naman ako. Hindi nga, nilipat mo pa. Inayon mo, James, yung nurse. Nailipat mo pa animal? Utangin Sabi mo. niya, appendix lang naman yan siya. Kaya Eh, Hindi. yung nurse naman ang naglipat. Ah, magaling. Buti Grabe di, naman ano, yun. Yung ano, security. Di ba may security guard na nagdipat o kotse? Mm-hmm. may natagataan siyang babae. Ha? Ay, oo. Namatay. Namatay. Oo. Na Ah, ano, namatay ba? din na parang si Pope Francis. Ayun! Ayun! Ayun! Yan! Yan! Daan ang ah, ganda ng alley-oop na yan ah. Daan na, yan ang alley-oop. Yan <laughs> Pipitasin na lang eh, no? Oo. yung, yung babaeng namatay na, nag-ahit ng bulbog. Oh Bumalik na naman yung usapan ng Nati boto ni Pope Francis, di ba? Ah, oo. Mm. Ngayon, oo. <laughs> Oh, Ilang taon na ba si Pope Francis? 88? 88, pare. Yan ang, ah, ano ba kinamatay ni Pope Francis? Gago ka po, mo. Takina mo. Takina mo. Kaya ka ginawang ngunguli ka eh. Grabe to si Roger. Eh. ano, wag mo i-cut, pero i-bleep mo lang. <laughs> wait, wait. Paano Kaya namatay yung ginawa ng 80-year-old? Monica eh, ano din. old age. <laughs> Hindi, dude, namatay siya sa Bini concert. Oh, si Enrile. Oh, anong paano mo explain yun? Oo. Oh. Patay eh. Hindi nga. Oo nga hindi pwedeng hindi basta nakakamatay lang ng old age. Tama, tama ah. si Ah, lately in and out siya, eh, pneumonia. Mm. Di ba nga, naka, ano siya, yung na-clear pa siya sa hmm. pneumonia niya, nakauwi pa siya galing Si sa Pope ospital. Francis to, no? Hmm. Hmm. <laughs> Tangilan nyo! Pero ang ganda, Kakat natin, kakat natin ito mula dito kay Ojara. <laughs> Pero ang ganda kasi namatay si Pope Francis. Ano maganda? Oh, yun ang Patapusin na. Patapusin natin siya. Patapusin ano, natin siya. Eh, pag ano tayo ng ano, kung saan ibabalik, o oh, doon tayo sa bulbol. <laughs> Okay, Layo. Oh. Ang ganda kasi nung pagkamatay niya mm. dahil after ng Easter Sunday. Mm. Easter No. Monday. Easter oh. Monday pa pala Easter yan. Monday pa. Tsaka namatay siya sa pagitan ni Nora at ni Haji Alejandro eh. At ni Pilita Corrales. <laughs> Oh, yun, di ba? Kami Alam mo, naawa ako kay Lotlot de Leon. Bakit? Kasi Bienan niya, tsaka nanay niya, Namatay ng magkasunod na linggo. Pag ba namatay yung binan mo, malulungkot ka? Oo naman. <laughs> Ayo. Oh. Tangina ka. Sobrang direct question. Ikaw lang ang muma ng may ayaw sa binan dito, di ba? Yan! Yan! Oh, ano, may mga... <laughs> Hindi nakabalik, oh. Hindi nakabalik. Next, next, Hindi next day. Diba? Kaya hindi na at all. Kakat mo na niya. Kaya nga. Kaya natin ito. Bakit ko tayo, guys. Aminado din naman siya, eh. Kaya nga ganito sa mga Chinese, eh. Mm. <laughs> walang pinapakat. Walang pinapakat. Wala nang katkat. Walang pinapakat. <laughs> Oh, back to zero tayo guys ha. Ah. Oh, okay. okay. One, two, ah, three. Bulbol! <laughs> Ay, may mga Noranya na nagreklamo kasi walang pamerienda raw sa burol. Ano ka squatter yan. Oh, puta ka na. Totoo ba? Oh, tapos sabi, di mo lang kami pinamerienda kung buhay na nanay mo, pinamerienda niya kami, sabi ni sabi kay Lotlot. Tapos may nag may nagtanggol din. Ano to, ayuda? May ano, ayun lang. Sarap ng karne nyo ha. Gumagano. Sabi ko, shit na yan. Ay, no, gago. Tatlo Patreon. Uh, to defend them naman. Well, no, knowing Nora, hindi siya mahilig mag... Ah, Katolik! Nililis yung Nililis yung babae. Nililis yung babae. Dahil- Tao ko pa yung laptop. Makikira ba dito sa May episode? matitira ba dito? Ah, sunugin mo na yung laptop mo, Ivan. <laughs> Uy, nakakaya. Andito yung video editor natin. I-off nyo na nga. I-off nyo na yung mga ano. Ang ganda ng, ang ganda ng binyag na studio. Kaya nga eh. I-off nyo na Stop to. dance tong episode. Gumagano. <laughs> Pero yun yung isa sa mga look forward mo kasi sa lamay, di ba? Kung ano yung food. Merienda. <laughs> Oh. Merienda. Oo, hindi ko rin sila masisi. Baka di nila maabutan yung pizza. Buti na si Victor yung nagsabi ko ako nagsabi. <laughs> So, Totoo yun, totoo yun. Ano kaya nga ang ginagawa ng mga politician, sinasarapan nila yung binibigay nilang lugaw sa mga ano lamay mhm. kasi hindi sila nakakalimutan dun. Okay, paiko tayo. Oh. Favorite na mer- eto bago lamay matulog. bago matulog ano team na to ha. <laughs> Favorite Lamay food. Lamay eats. Lamay Pero eats. hindi, Lamay hindi naman sa yun yung nilook forward mo syempre pag itong ka. Pero the best talaga pa nagpalugaw sa lamay. Oh, mo Alam mo yung pa nag late night, umabot ng late night, kala mo wala ng pagkain. Siyempre malamig na lahat ng pagkain, di ba? Tapos mm. bilaan nila, oh may dumating na lugaw. Just biamare pa, mga ganun. Shit. Mm. Putang ina. Putang ina, sinong patay yan? Ano, Biyamare pa. Ayaman eh, no? <laughs> Sige, <laughs> next time na may namatay na kilala, imbitahin ko kayo. <laughs> Para ma-experience. Oo naman. Biya mare. Oo. Eh, abang-abang ka lang sa heritage. Lagi naman. <laughs> Sabi, Doon ko kayo experience sa heritage. Ah. Sa ano eh, sa sanctuaryo, ano eh, minsan inuupahan nila yung kabilang room para doon isa-set up yung catering. Oo, oh, ganun talaga. Ganun ka, ganun ka intense. Oh. Sa may Forbes di ba? Nakakapasok sa bawal Pero di ba, yun yung sa may Forbes, di ba? Ah, hindi, yung sanctuaryo sa ano, Quezon Ah, okay. okay. Yung may dome sa taas. Oo. Ah, oo. Doon na- may- Maraming doon- laman yan doon, buong Doon ako nakakita ng Parang lamay na may boot din na Dippin' Dots, may potato corner. May food carts? May food court pare. Kami po ito. Iba na yan, iba na yan. May clown? Mayaman siguro eh. <laughs> may kaya. Pag mayaman ba may dingdong? Wala, Hindi. to- Toby. Ano, planters. Planters. Puta, pwede. Oo. Oo, tsaka yung ano yung pang-America, yung mix. Toby. Mix. Ano, mix, nuts. Mix nuts Trail mix. Trail mix. Mix trail. Mix trail mix. Trail mix. Trail mix. Mix <laughs> trail. Mix trail. Maya ka naman sa Sinabi na nga ano, <laughs> May SNR na sa kanila eh. May SNR na dun eh. May mga combos ba dyan? Yan? Oh, may oh, combos. Yung pizza. Ayun, talaga. Tangina, pang hindi yung lamay, pang field trip dapat yun. Eh. Pero parating pizza. Field trip sa lamay. Pero pag yung... Sabi na mo, <laughs> okay, cut mo ulit lahat yun. <laughs> Ba't parang meron, meron na, no, like, pinupulot yung mga Hansel ng bata. <laughs> pwede pa ito, pwede pa ito sa lamay. <laughs> Tangin na yan. Tangin na yan. Eh. <laughs> Tangin na Hindi na buksan yung Pringles. Hawak ko ng bata eh. Hawak ko ng bata. Bakit sa lamay puro Angel's Pizza, no? Hindi naman. Walang, eh, walang ibang May brand mga eh. ano, no, meron, meron niya, meron ah. niya palaging Angels, no? Angels Usually, ano, ah, palabok uh, pansit. Mulak ah, yung gusto ko, mulak ensaymada. Oh, grabe. Ay, Mary diba? Grace dapat. Lamay food. Yan, medyo may budget na ng konti pag may Oo, ensaymada. Mm. Mulak. Yung ah. suma na kulay berde, anong tawag doon yung lasang pinipig eh? Rosario. Yung ba? merong, mm. ano, yung merong brown mm. na <laughs> Ano to, ano kinain nyo? Oo, latik. <laughs> Latik, May latik, latik. Pero latik. man- man- maninipis siya. Latik, oh, Maninipis latik. na kulay green. Ang tawag dyan, ano, suman. Tangin na yan. Tangin na yan. Tangin na yan. Kung na hinampas ka ng dyaryo niyan. eh. Kahit sa Pangasinan, suman pa rin yun. eh. tama naman, tama naman. Pero ako, pag ako na kukunin, ano, yung assorted na dilatang biscuit lang. Ah, MY Sun, MY Sun. Ganun. Ayun, puta. Pero ano mas maganda dyan, dapat lahat ng laman nun ay fita. Bakit? eh, rest in peace si Pepe Smith, tumartend ako ron eh. Bawal lang alak sa lugar na yun, pero nung si Pepe Smith ang nakaburol, inalaw nila. Kilala mo si Pepe Smith? Hindi, umatend lang ako ng lamay. As a fan, as a fan. As a fan. Oh, siya yung nagreklamo na walang merienda oh. kina Nora. <laughs> Actually, yun. Pinatungan niya yung Red Horse sa kabaong eh, habang may <laughs> kausap siya. Hmm. Then, nakikita ko kasi siya sa mga concerts dati na hi, hello, tapos nagpa-picture ako sa ABS sa kanya. Hmm. Na starstruck ako lagi ron eh, kada nakikita ko. Kaya... Ano nga palang kinamatay ni Pepsi? Legend yun eh, no? Wala, ah, Di ano rin lang. Oo. <laughs> Tsaka ano, ang ganda kaya ng pagka-exit niya sa mundo. Nasa labas siya, nagkakape, tapos hawak niya gitara niya. Nakakas naman yun. Aangas oh, nag, tumi- sumisipra-sipra siya. Tas ano lang, yumuko lang siya, wala na. Wow. Ah. Di ba? Ito, life hack. Pag matabayong namatay, puntahan nyo, masarap pagkain. Ganun ba yun? God damn. Oo. <laughs> Oh, eto si Red, pag ano yan. <laughs> Tangin na naman. Putang ina. Pare, wag naman. Ano, Tangin na naman. Via Marian, pare. Via Marian, ang lugo yun. Ilalagay ko sa wheel ko, wag kapakainin ko naman. <laughs> Kasi yung kabaong bilog. Iikat nila yung Susan. <laughs> Roleta eh, no? Lay Roleta. Oh, <laughs> meron nga ako natin din na Saan ganun. tatapat yung kamay ng patay, oh? Pati yung pag- eh. pag hindi sila malakas magpakain, palitsyon sila sa lamay. Eh. Di ba pag matataba yung ano? talaga. ano yung palitsyon. sa'yo? Ano handa mo? Ako, hindi ko oh. alam. hindi mo alam? Di pa siya patay eh. Hindi pa ako patay rems eh. Hindi ko pa Handa pinaplano. Pero maganda, no? Yung mga insurance insurance policy. Oh. Dapat may ganun yun, no? Pag ako namatay, kasama. nandun na yung menu. Magte-tasting ka, ganun. Oh, pero gumawa na ba kayo ng Ay, oo, will? maganda Sabi nila dapat diba? daw edad natin gumagawa na ng will. Alam, sa Depende, magkano ba pera mo? papanotaryo, notaryo <laughs> notaryo at Hindi, eh, yellow kahit ano lang. Kahit <laughs> Yellow pad. Oh, ganun. Iwan mo sa abogado or something. Akin yung upuan mo, ha? Ah. <laughs> Sorry, lang. Yung gaming, ano, yung- gaming chair mo eh, no? gaming chair eh, no? sige, sige, sige. niya sa ano, yung sa bahay mo dun na, ah. Oo. sa posada, sa hindi dito sa Yung ano. tinutulugan niya parati. Oo. <laughs> So yung isa sa mga aso mo. <laughs> Isa sa aso. Ako ah, kit aso ni Red. At si saka yung dishwasher mo, akin na lang. Oh, sige, Oh, dishwasher. ako gusto ko yung mga damit mo pamuno sa lababo. Masyado Tangin ang malaki, yan. masyado malaki. Tangin ang yan. Akin na lang yung PC mo, Red. ah. Oo, gaming PC nga. Dahil, dahil meron ka red na dishwasher no yung ino-on lang tapos na inaano putang ang lupit. Mm, the best. Ang lupit pare. Tang ina. Hindi ako nagugas ng plato. Talaga. Oh, iba, kaya niyo naman yun eh. Ayaw nilang ayaw nilang mag-invest. <laughs> kaya, kaya niyo yan. Magkano? Magkano, magkano dishwasher? May mga tabletop na 20k lang eh. Oh. Kaya ko ugasan plato eh. Kakabit mo lang sa lababo mo. <laughs> Sabi mo rin. Dahil yung ugasan plato. Hindi narinig ng mga Ilocano at all eh. oh, Kaya ko ugasan plato ko eh. ano? Putang ina ba? <laughs> Oo. Kasi hindi rin na nagme-merienda. Wala, halatang pinalaki ka ng yaya, gago. Uh, <laughs> yung nga tawag niya sa dishwasher niya, yaya. <laughs> Pero ano eh, no? Y- Fred, y- mukhang pasig yung yaya. <laughs> yung pangalan ng ano, yaya niya si dishwasher. Isa yan sa mga appliances na hindi pa readily available dito sa Pilipinas. Oo. Marami na, marami na. marami ah, na. Marami na. Oh, Ibig sabihin, meron ng murang version nun. Oh, I think yung mentality lang ng tao talaga na feeling low, oh, hindi pang mayaman yan. Hindi. Napakinggan nyo mga listeners, hindi porket seryoso Saka ang tono ni tipid sa ano, totoo na ang Mas sinasabi. tipid siya sa tubig. Hindi, Tipid sa tubig. ano, <laughs> ang Pilipino, hindi nagtitiwala sa dishwashing machine. Oo. Sa Kasi washing para- machine, <laughs> winashing machine. Dishwashing machine. Dishwashing machine. Oo. Dishwashing machine. Mababa naman eh. Mababasag yun! Babasag yun! Babasag yun! Babasag ko! Hindi walay ko naman yung puti sa tikulo! Nakalagay naman sa option na oh, normal naman. Ah, may dowry na! Nakalagay naman sa Ano to? delicate. Plato, plato, jersey. <laughs> kulay puti, kulay puti parehas eh. Hindi na niniwala yung Pinoy sa machine, 'di ba? Washing machine, Oo. Oh. dishwashing machine, voting machine. Oh, ba, guys? wow, wow, wow. Wah, kay dito. Ay, dude. Vacuum. Pero ito, ito, ito. Get out. Ito ang nangyari to. <laughs> Nung nag-US ako, lahat ng bahay ng Pilipino nang pinuntahan ko, May dishwasher. pero hindi nila ginagamit. Gamit, oh. Hindi nila ginlalagyan lang ng hmm. plato. Kasi so, yung dishwasher, hindi yung Mm. Hindi, pero ito ah. <laughs> God damn! yung, yung, yung dishwasher <laughs> sa, ng mga matatanda, ginagawang lalagyan lang. Oo. Pero yung mga second generation, third generation, ginagamit na nila. Hmm. Kasi nung nandun na ako, minsan sabihin ng pamangkin ko, just put it there. Sabi niya ganun. Tapos then, No, let the machine do it for us. Gumaganon siya. Huwag mo nang hugasan. Ganun. Mm. Pero i-rinse. Pag kailangan Pilipino, mo i-rinse, eh, i-rinse mo pa rin. Hindi, hindi. Yun, nga yung, yun nga yung mali doon. Kasi may mga tao sinasabi, kailangan mo i-rinse bago mo ipack. Hindi, hindi ka rin nakapagtipid ng tubig nun. Ah, bakit hindi ba Scrape tama mo lang yun? ng, yung mga buo lang. Ay, Tatanggalin mo. ay, either yun or madudumi yung mga plato kinakain. Hindi Hindi nga, Mas malinis may plato ko sa inyo. no? hindi Grabe kasi nga walang tiwala nga ang Walang Pilipino. Malalaman natin yan sa burol ni Red. <laughs> Tangin na yan. One, Maganda. two, Tangi, oh, three. tangilan mo. Wala, di ako magnanakanude. <laughs> Hindi naman ganun si Red, pare. Masasarap ba ang ano, burol sa Pangasinan? Masasarap ang oh, pag pag probinsya, pag probinsya burol, di ba? Inuman talaga. Intense. Eh. Oh, Biko. Biko. Tsaka ma- ano, may susunod, di ba, may namatay. May susunod sa kanya ng mga hayop na mamamatay din. <laughs> Oo, oh, totoo. Oo, oh, hindi, di ba, magkakatay sila eh. Magkakatay. Tama, oo, maaso. Kala ko, ah. bigla namamatay. Rumekta na agad sa aso. Hindi pa yung sinimulan sa <laughs> baboy, Kambing. Eh, aruana. Di aso talaga. Nakita na ako ng aso niluluto talaga sa ano no, probinsya. Oh, traumatic. Ah, syempre, Ilocano, di ba? Oh, napaka-traumatic. Ang, ano, mm, yung aso hinalula sa minudo. Nasasaktan yung <laughs> fur parent. Ay, sorry, sorry. Yung fur Pero di, na- na-witness ko lang isang beses. Di ako makain na oh, aso. Oh, isang beses lang yung pinapalo sa harapan ko. Puta, grade 4 ako noon. No? Oo, oh, At doon ka naging fur parent. Oh, limang palo. Gagano pa yung aso eh. Isang palo. Titingin pa sa'yo. <laughs> Hanggang sa mawala na siya. Wow. Thank you, oh. Rems. Thank you, ah. Rem, sa ah. vivid image na yun. Ah. Oo nga. Hindi ako makatulog tonight. Ayun lang. <laughs> Ayun lang. Pero, Kita pinak- ng- pinakain ako hmm. at isang beses lang. Hindi ko na inulit. ah, kumain ka ng aso? Eh, eh, ko alam na aso eh. Ah, niloko. Eh, bakit mo sinabing... <laughs> may, may nabasa ako sa Bukid Baboy na ganun daw yung lokohan sa probinsya eh, na parang, uy, yung alaga mong aso parang kakatayin na lang daw bigla. Oh, alam ko, pag may, nasagas, pag may nasagasaan na aso, niluluto yan afterwards. Damn! Oh, dude. Mm. Ay, naalala ko may nasagasaan tayong aso nun, di ba? Ikaw ah. nagdadrive, Red. Di ako nagdadrive nun, ah. Ikaw nagdadrive. Di ako nagdadrive nun. Di ako nagdadrive. Naalala ko kailan to, eh. Driver Oo. namin, driver Tagaytay, namin. Tagaytay ba yan? Alala ko nga yun, ikaw yung nagda-drive Hindi doon. nga ako <laughs> Hindi, hindi. Ito yung Starix na puti. Oo. Hindi, naalala ko yun yung driver niya nagda-drive. Pero ah. nung nasa gasaan yung Asor, lumabas si Red, pinagtatadyakan. <laughs> <laughs> hinaya. Yun yung hinaya. Pinatrasan pa sa driver. No? Oh. mo ba yan? Pero ang galing ng driver ah, kasi hindi niya tayo ginewang-gewang. Mamamatay tayo nun eh. Pag ginewang-gewang eh. Bigla sila lumabas eh. Oh. It was either the dog or you, ah. pare. Yun nga yung nakaka-lungkot. nakakalungkot. Kasi ang rule talaga no, pagka meron kang naka, nag-cross na aso, sasagasaan mo na talaga eh. Kasi, kasi iwasan mo. Iniwasan mo. Kasi maaksidente ka. Maaksidente ah, ka. Iniwasan tumama ka sa baby, no? <laughs> Malalayo. Tayo ba't mag-rotate ng bisikleta sa ilalim ng kotse? Bakit may... may Buti na lang, hindi natin nasagasaan yung aso. Kaso may umiiyak sa ilalim. Grabe. Ang libing nung may oh, Hello Kitty. na, may Hello Kitty na kabaho. Memory na yun. Kunin ano? mo na yung Pringles na hawak niya. Putang na. Hansel, baka naman. Uh, Hansel. Hansel. Hansel. Ganun ba kumuha ng sponsor? Paborito niyong biscuit Ang sa sarap patay? ng pi- Hansel. Hansel talaga. Hansel, eh, no? Sa Sarap na Hansel. Coffee. nagkakain pa sa cancel. Yung ano, yung makwento ko lang, pagka sa probinsya o sa Pangasinan ka naglamay, obligado ka na pakainin mo lahat. Oo. Ah. Kaya siguro yung hmm. kay Nora, baka sa Baka ganun mga ano yung mga tag- nagaling pa ng probinsya. Kasi Oo, totoo, totoo. ganun eh, parang kailangan may magkakatay ka pa ng baboy, kailangan may... Ganun, ganun ba sa ibang bansa rin, sa culture ng ibang bansa. Pag may namatay, papakainin mo rin yung... Hindi. Ay, di, meron, meron. Parang Meron ganun din eh. ba? Napapansin ako. Parang may catering din. Pero matagal din yung lamayan. Like, kunwari isang linggo din, ganun. Ipapakain mo yung patay pag walang pampalibing. Parang may funeral service din eh. Ah, okay. Di alam ko walang... Pag sa Amerika, parang yung kainan na lang after ng... sa duling araw. Oo, mm. kasi doon nagkainan sila ni ano, eh, Iron Man nung... Ah. <laughs> Ayun, <laughs> nung namatay, nung namatay si Iron Man. Ah, oh. Di ba meron Yun yung cultural ano? reference mo, James? <laughs> yeah. <laughs> yung ending ng Avengers. <laughs> Oo. Uy, alam nyo ba yung malunggay? Uy! ano? Meron siyang ano, anti-inflammatory properties, pare. Properties. Properties. Properties. Properties. Saan mo nabasa yan? Sa live lali? Nakakababa siya ng blood sugar, pare. Maaway nila ako. Hindi ko sabi yung property. Oy, dali. O, oh, tulog ko lang. Ayusin, ayusin mo yung pag-ano ng mo na, mul- oh. Pinag-isipan ni Woman to bago dumating sa kanya. Sisirain nila ng live dali. Yung flapperties ba, kapalit ng platypus? <laughs> Oo nga pare, yung malamgay nakababa siya ng cholesterol. May anti-inflammatory properties siya. <laughs> Ayan. Seryoso ba yun? Seryoso. Ano eh? <laughs> Oo. Dito anti inflammatory properties. Oo Hindi, pare. tama. Hindi siya nakakamaga. Oo, tapos it's good for liver health. ano ba yung maga? Na, sa, ano ba yung pwedeng mga, mga, mamaga? Yung mukha mo, pag mga di ka daliri. tumingin. Abo, <laughs> Pag di mo siya tinigilan daw. Oo. oh, nga. Kaya dito ka na sa Moringa Vita, pare, coffee mix. May malunggay siya in kape. So, di ba? Isang mm. tirada na lang. Para hindi mamuga. Ang dami niya ng LT Moringa Vita. Maraming flappies. Kasi sabi Ano to, wala ako. <laughs> Tatayo din sila sa labas ng bahay. Ah. Tapos papalo. No, ano, may namatay ba sa Avengers? <laughs> Naglagay din sila ng sisiw. <laughs> Kumain din ba si The Hulk, pare, dun sa... Patay din sila aso. Sabi ni Peter Parker, pa nag-aabot ng bigo. <laughs> Ginano niya ng web. <laughs> Walang nag-aabot ah. Uy! Kanina yan. Sensor niya yan ha? Ah. Ay, kanina yan. Wala, di namin alam yan. Wala, hindi sa amin yata yan. Naglamay na ba si Pope Francis? Sinabi natin yung plate number dito, no? Oo. Meron, ngayon siguro, naglalamay na sila ngayon doon. May pakain kaya? Ah, alam mo, ang pinakamasarap na nakainan ko talaga, yung malapot. Pag sa lamay, malapot ang ano, pag malapot ang Lugaw. lugaw, the more na malapot siya, may kaya yung pamilya. Sa ano? <laughs> Sorry, Vix. Sa, inalawang na malapot. sa lamin ng lolo mo ata yun. Ano, no? <laughs> Hindi ba? Sa lamin ng lolo mo yun, di ba? Sa St. Peter's, malapot yung lugaw. <laughs> Naalala ko, sorry. Ay, Na-trigger Ah, oo ako. nga, pumunta kayo doon sa, ano. tsaka may toasted siopaw. Mm. Toasted Ay, oo. Mm, Tsaka red ribbon din. Oo, meron. Uso na ngayon sa lama yan, no? Yung Saipan. toasted sopaw. Ah, ano yung toasted ano, siopaw. Taisan pala? Taisan, Taisan. Tama. Oh my gosh. Saan Tangina, yung na lamay si ni Red eh. oh. Sa Vatican ba? Sa, Sa St. Ano? Peter. Sa St. Peter sa may <laughs> Sa Commonwealth, sa Commonwealth. Commonwealth. <laughs> Sarap siguro nung pagkain. Spaghetti headquarters yun eh. Pagkain. Oo, ah, tama. It- Italy yun eh. Oh, oh. Spaghetti headquarters. <laughs> Pero ngayon na ah, may chance daw na si Cardinal Tagle ay Ang makasama. Manalo. Makasama, manalo. Manalo. Gusto niyo mangyari yun? I-text nyo lang ang... ah, <laughs> Eh, basahin mo. May moniker, di ba may mga moniker sila? Conclave Space Nakita mo ba yun? Tagle. Meron, meron silang... May mga moniker daw sila eh, nilagay doon sa may group na... Ang Diba, mapagpatawad na cardinal ng, ng Ng- Cebu. ganun? <laughs> Ganun, may ganun. May ganun, hindi tingnan mo. Meron na, parang mga, yung mga, ano, no, parang na-nominee na Priest with susunod. heavenly smile. <laughs> Pero di ba nung, nung si Pope Francis hindi man nasunod yung ads eh. Hindi nga favorite si Pope Francis nung siya yung... Eh, di Isa rin sa replacement? Kasama ba siya nun? Hindi, mga ano siya doon, mga top 3. Parang Top three ganun. siya? Oo. Ah. Isa rin si ano eh si Cardinal Tagli noon eh. Noong time na yun. Noong time na 'yon. Pero hindi sila kasing favorite ni Pope Francis. Ano kayo mangyayari kung Pinoy, no? Ay, may lugaw sa burol ni <laughs> Pope Francis. Kung si Cardinal Tagli. Tagle. hon, sabi. Pinakamalagkit! Pinakamalagkit. Ah. Eto. Sotahon. Ah, ang tawag sa kanila ay Papa Billy. Papa Billy. Not Papa Billy. Ano sabihin nun? ayun ang mga napipisil na ma, uh, mga favorites. Na puro Billy Crawford eh, no? Yung talagang tawag, di White lights. Bright lights ba yun? Bright Official light. term ba yun, Papa Billy? Oo. Parang Papa parang, Ball, ano, parang, parang Papa Balls eh. Oo, no? parang ABS-CBN lang. no? Na Papa Balls. Ayan ang mga Papa Billy sa conclave. Parang, Papa Billy 1. Tapos Papa Billy 2. Papa Billy 2. Meron ba silang parang ano? Uh, sino nasa dulo niyan? Board of directors. Alam mo sino nasa dulo ng listahan? <laughs> si... Pakiblis, pakiblis. Dewa! Wag, wag, okay na yun. Okay, tangay na na. Sakto, nasa Mandaluyong tayo ngayon. <laughs> sa kadalawang tulpo ba? Papabili parang sa grab lang ah. No? <laughs> Papabili man. Papabili. Hindi, maganda. Ang... Maganda ba isa citizen, regular citizen lang kasama sa listahan? Ba't kasama ako dito? Hindi. <laughs> Wild card. Wild card na Catholic. Paano pinipili yung candidate in the first Catholic? place? Like in the first place, paano pinipili yung... Lahat may chance. Lahat ng cardinal may chance. Ah, okay. Hmm. Etong 15 lang na ito, yung... Uh, favorite. Likely. Mga favorite sila. Mga favorite. Sino nag-decide niyan? Sila-sila din. Sila. Kasi... Pinagpupatulan podcast eh. din sila. Silang 15. <laughs> Yan ba yung Pope kinukulong sa Conclave? Pope Talks. Conclave. Oo. Magandang reference dito panoorin niyo yung ano yung si Two popes ba? Angels and demons. Hindi, ma- The maganda Conclave, rin The 'yun. Conclave, The Conclave. The Conclave. <laughs> Avengers <laughs> Endgame. Ah, <laughs> b- ano, hindi ba? Civil War. Civil War. Baka Avengers na naman yun. yung ano, yung The Conclave. The Conclave, maganda 'yun kasi Maganda nga daw. makikita mo rin meron di- para siyang PBB ng mga ano ng Sorry, image. Oo. Hmm. Ah, isa, May 100 days sila <laughs> sa akin, no? Oh. <laughs> oh, yung, Pero uso yung, na yung ano, no? Uso na rin isang yung... pop. Ang OA ninyo! Lab team kayo ng lab team! <laughs> uso na yung Isang- diversity rin, ano? Parang sa Disney. Alin? Uso na yung diversity rin. Oo. Parang sa Disney rin. Bakit? Ano, bang, ano, ano ba yung mga candidate? Di ba dati puro European lang. Ah. Ito, first Latin American, tapos makikita mo may itim, may Pilipino. Ano pa ba yung iba? May bang Asian? Eto. May trans, ah, may trans yata, di ba? Wala. Imposible yun. <laughs> Sobra na yun. Pag nangyari yun, pare, grabe yun. Oo. Hindi pa nangyayari yun. May, Chinese na po. Ha? May Chinese. na cardinal. Wala, pero yung isa marunong magkarate. <laughs> Oy! Sa Chi- Say your vow. hindi, hindi sa Chinese yung karate. So ano alam niya? Japan yun. Japan, sa Chinese Japan. Kung Fu, pa. <laughs> So ano alam niya? <laughs> ano bang magandang ka- ito, article? Ito, tingnan mo. Galing ito sa mga taga-Europe muna. Paglaban-labanin muna natin Sige, yung mga... Ito ang ah, Papa Billy Tournament. Mm, sige. Ang maunang kalahok ay si... Ang unang kalahok natin ay si <laughs> Pope Fighter! Pope Fighter! sa Kupunan ng Europe si Pietro Parolin. Saan galing? Parang Ita- Italy. eh, no? Ah. Italy. Italy. oh, Pampasya. Italy. Pangina, no? Anong pangalan? Pacolin. Pietro Parolin. O, oh, papapipi oh. pag nanalo. <laughs> Tapos ano, pagolin, sakto sa Pasko. Mm. Anong Vatican Pacolin. Secretary of State na siya. Oh. Papapipi. Medyo Ano maganda-ganda yung pwesto niyan. Pre- pre- mm. presidente. Malakas to, malakas. Malakas yan. Oo, malaki yan. Malaki chance niya, nasa posisyon na pala eh. Oo, siya na rin ang ah, Parolin has been the number two at the Vatican during nearly all of Francis' pa- papacy. Ah, ah so, siya na rin yung parang vice president na rin siya. Oo, second in mm. command. Parang Game of Thrones pala ito eh, no? Mm. Ang kalaban So, naman nag- zoom din siya <laughs> na pinagmumura niya si ano. <laughs> <laughs> si Pope Ano Francis. Iba yun, iba yun. Ibang vice Ibang president yan. yun. Iba, iba, <laughs> ibang BP yun, ibang iba, BP. Iba Hindi siya yun. Sabi niya, ikaw ipagpe-pray kita. Pray kita, Martin Romualdez. <laughs> Eto, sa, at ang kalaban naman niya ay si Pierre Batista. Uy! Dako! Uy! Sila ako! May fireworks yan. May fireworks yan. May fireworks. Prayer bomb. Prayer bomb. Prayer, prayer, prayer, prayer, prayer. The animal Pope Batista. Si Baptista. The sabbatical. The sabbatical. First name pa lang yun. Ito ang second name. Pizza Balya. Hindi nga. Batista Pizza Balya? Oo. Ang ganda. Ang ganda ng pangalan. Ang sarap ng, para agutom. Oo. Siya ay, sa eh. WWE? <laughs> Representing what? Pag nanalo yan, ang tawag sa... ah, sa opisina pa lang, Uy, may papapizza. Ah. <laughs> Sino papapizza? Ito <laughs> na si The Animal. Italian din, Italian din. Oh, the Animal Pope. The ah, Animal ba si Pwede. Batista? The Animal. Yeah. Ayan. Siya ay uh, ah, 60 years old pa lang. Uy, wow. bata pa. Dahil pang, ano, diba? bagets. Diba? Kakaano pa lang yan. Kakakuha pa lang ng senior The citizen, citizen card. Oh. Oh. Si Pietro Paroli na 70 na. Ay, naku. Ay. Doon lang siya alangan. Oo, dito tayo sa... Si- so, siya ay uh, uh, sa Italy, pero Latin Patriarch of Jerusalem. No, hmm. oh, pwede ba yun? Jerusalem, kung saan pa pinanganak si Jesus. Ay, oo. Oh, oh. Sinong mananalo dito sa labang medyo, ito? Medyo malapit kay Lord yun. Ano, oh, Jerusalem. Oh. Ito, susunod naman. Uh, ano na kayo? Pia, ah, Batista na kayo? Hmm. Kay, So far, so far, so far, Batista. So Oh, ah. sige. Sa Europe muna, kailangan nating ma- makahanap ng panalo sa Europe. Hmm. Ah, okay, okay. Ang susunod naman ay si... Pero lahat sila Italian. Ginag- <laughs> Ganito din pala yung ginagawa doon eh. No? Sa- Ah, hindi okay, ganun. Okay yan, Dalimal. Tapos <laughs> Siya, siya yung tagasabi ng Habi Mus Papam. Naka-hats lang oh, sila. Meron na sila mahabang hats. na naka. Pointy. Ganto, ganto na yung <laughs> tsura. Cellphone lang din pinabasa. sa, sa article pa eh. Panoodin natin YouTube niya. Sinisunod. <laughs> Napanood mo na yung YouTube. Hoy, baka may ano, ma-predict natin dito yung mananalo. Oh, oh. Maging, ano tayo? Kingmaker na yung podcast na to. Ah, Pope Maker. No? Pope Maker. Pope Maker. Mas malakas pa yun. Hmm. Ano yan, GB? Ha? Hindi kasi ang Holy Spirit naman pwedeng, di ba, pa, dumaan dito sa atin, oh, di ba? Dinamo yung pa Holy hmm. Spirit. Hmm. Oo. Oh, <laughs> Pwede naman din. Eto, si, ang susunod na contender ay si Mateo Maria Zuppi. Ito, Zupi? Parang guwapo yung pangalan niya. No? 69 years old? Mm, Mateo. Ano lamang, yung 60 o 69? <laughs> Wag kayo, wag kayo dito sa Catholic ano ah. <laughs> Archbishop of Bologna. Bologna. Bologna. Bologna. Yan yung Bolognese spaghetti, di ba? Mm. Spaghetti headquarters yan, pare. Ito ang picture niya. <laughs> Bakit mo pinakita yung picture niya? Ayan, tingnan niyo. Oh, patingin. Naku, Rems. Parang, naku, Rems. Ay, ayoko sa kanya. <laughs> Kapuka niya yung nag-turn kay Anakin sa dark side. Oo. <laughs> May wig siya sa Star Wars. Oo, so- Okay, so walang laban to kay Batista. Wala. Oo, ah, Batista, Batista pa rin. Batista pa rin. Batista pa rin. Ang susunod na katunggali ay si Claudio Gugerotti. Uy, ang ganda ng mm, pangalan. Italy eh. Gugerotti. Ang daming Italy. Puro Italy, ano? Mm. Pope Gugirotti, Concord- Concord parang, kasi. okay, pwede. yung ba yung pinakamadaming popes from Italy? Mm-hmm. Siguro, no? Siguro. Home court advantage. Oo. Oy, at saka nag-serve ah, na siya as ambassador mm. sa iba't ibang country like Britain, Georgia, Armenia, Arze- Arze- Azerbaijan, Belarus, and Ukraine. Oh, Ukraine, ah. Ukraine, Ukraine, Ukraine, bagay. Uk- Ukraine pa siya, ha? Ah. Pogi oh. points yan, ano? Medyo ano siya, may, inter- na siya, may international experience. Oo, pogi. Siya pa ang ah, nag 69. Sa, siya pa ang nag-advise uh, kay Pope Francis tungkol sa war. Mm. Ha? Ah, may war? May, may war ba silang satilihan? Hindi. Para, kasi Azerbaijan din eh. Ah, ah, okay, okay. May spirium mo yun eh sa Vatican. Iba <laughs> ano yung Wakanda yun. Oh. Wakanda yun. Dito diba ba yung mga, ba yun? yung may Vatican guard, may spear? Mm. Gina- Di mo alam nag-joke siya. Tsaka may Armalite sila eh. Meron. Hindi ka nanonood ng 8, ano eh. The diba? Vinci. Oh, da diba? Vinci. Ano kasi yung Fast and the Furious na recent. Vatican Guard. Diba bin, gusto nilang bombahin yung Vatican. Ginago mo siya sa Endgame tapos ikaw Fast and the <laughs> Furious. pero kasi, pero hindi naman yung superhero, di ba? Oh, ano Tama, tama. Parang ang vulnerable lang kasi ng Vatican eh. Sila Vin Diesel pa yung pumili. Pinaniwalaan mo si Vin Diesel nagpapalipad ng kotse <laughs> sa outer space! <laughs> Technically si si Dominic Torero yun. Hindi, hindi si Vin Diesel yung nasa space yung ano yun. Oh, si uh, Si ano. Mm. Pero gusto ko yung Pope na yung maraming international oh. exposure. Mas gusto mo oh. to? Oh. Eh, si Batista. Ako, Batista pa rin ako. Parang doon ako sa Batista. may, name recall eh. <laughs> Mm. Pero papalitan niya pangalan niya pag naging Pope siya, di papalitan. ba? Ay, di siya pwede maging Pope Batista. Mm. Tangin, sayang. Ay, baduy nun. Baka Bautista talaga siya. Hindi, but, ah, naman niya yung pangalan niya. So, mag- Pope iba naman talaga. Show. <laughs> Well, Habamus Mama! the new Pope! It's the big t <laughs> ano, yung costume niya may isang strap lang. <laughs> Di ba may nag-viral na video recently na may ah, one strap lang na gustong tuhan ng swimming pool? Hindi ko alam kung swimming pool. Hindi ko alam kung magamit nila Spotify. Hindi, yung, yung sinuntok daw doon ng hipo eh. Ah, ganun ba? Pinagtulungan okay. nila, Oh. Ah. Ang ganda ng mga sinisingit nating topic. In between, <laughs> paghahanap ng pop. Ito naman susunod sa France naman siya. Saglit, Puro, saglit. Bautista o yung, ano, yung international relations? Yung Bautista. Oh, Batista. Batista. Gugerotti, wala, wala. Wala, wala. Batista wala. pa rin. Okay, see, ang France I see John Mark Aveline. Oh, anong, anong hmm. Parang credentials? Pinoy lang eh. Oo nga eh. John, Mark. eh. Parang classmate ko nung high school. Oo. Parang makinig siya sa math. Wala <laughs> yun, wala yun yung JM. Pop JM. Pop JM eh. Ilan taon na siya? Baka ano to? Baka, Siya, siya yung pumalit kay Arnold Pineda sa journey. <laughs> Ilan taon? John Mark. John. John. John oh, Mark. John. John. John. marc hmm. Aveline. 66. Oh, sige. Hmm. Pero alam mo, tingnan mo, pag tinignan mo itsura, mukha siyang Pope. Oo nga. Lahat naman sila ba? Ah, ang ganda ng mukha niya. Parang mabait, para mabait ka, no? Yes, sabi Magaan. Welcoming, no? Maganda sa PR. Maganda sa PR ng Catholic hmm. Church. Okay, okay. Parang nanalo na si John Mark ngayon. Ang mukha niya yung ano eh. Hmm. Doon tayo kay John Mark ngayon. Ganyan pa sila pumili ano? may headshots pa, no? Pwede ba makita yung headshots? Maganda yung smile niya. Anong peg? Anong peg? <laughs> Ang katanong ng peg, eh, no? Ito si Batista. Pati Ay, nakakatakot pala si Batista. Nakakatakot pala si Batista. Ah, pass ako dyan. Hindi, medyo ano. Mukha siya sa immigration. Mukha siya, ano bang kailangan na Pope ngayon? Kailangan ba may authority o kailangan ng mas kailangan, welcoming? Kailangan Parang si feeling Pope- ko malapit sa mga Gen Z. Mm. Oo, kasi bata. ganun si Pope Francis. Ito ang eh. mukha ni parang Coach Hansa yung dating niya. Eh, kung gusto niyo ng ano, makabago, dapat pinili natin yung ayaw ni Rems. <laughs> Ayan. Ba't ayaw niya? Ito. Sino ba yan? Yung pangat, mga apat na... Yan, oh, ayaw ni Rems eh. Eto. <laughs> kasi nakahawak sa dibdib, may pupuluti. Hindi kasi medyo strict yung itsura ano, eh. Ano siya eh. Ah, ah. nag outreach siya sa mga LGBTQ. Ah, ano? Ito? Ito, yeah, yeah. Ito. Paano mo alam mo um, yan? Hindi, nabata ko. Bakit ang dami mong info bigla na? <laughs> Putang Totoo ba? Ginugol niya CNN, nakita. Ah, okay. Akala ko nagdudok. joke Bung- bungal ba siya? Ba't parang Parang okay si bungal? Jean, Jean Valjean. Ano pa Yun ang Jean platform niya. Mark Levis. Sa Parang kamukha niya si Mang Tomas. Oo, si Mang Tomas, no? Sa Haumalong, Dariles. Mm. Hindi, si Mang Tomas yung nasa bote. <laughs> Yun yung nasa isip ko eh. <laughs> Yun yung pinaka-welcoming na tao ever. Pero nasa bat, kaya Mang Thomas. <laughs> Mang Thomas. Ang kalaban naman niya ay si... Sino yung ano? Marca Mamasita. Pi- Mamacita. Mamasita. Ito si... Minsan kasi 'di ba yung muka may ano, tingnan mo si Pope Francis. Oo, totoo. Kasama yun. Di ba nga kaya si Pope Benedict hindi masyadong well-received? Um, Kasi oo. nakakatakot siya. Kalaban ng Star Wars. Hindi na pa eh, siya pwede, si Pope Benedict na Bumalik, pumalit. oh. na niya eh. Nag-resign. Siya nga lang yung unang nag-resign na Pope. Two years lang siya. And he's out of retirement! Oh. Pope Benedict with a steel chair! <laughs> Money in the bank. Inang yun. Yung money in the bank. Ah. Hindi patay na si Pope Benedict, di ba? Ah, Oh, ba? wala na rin. na ba siya? Wala na eh, rin. Gago patay na rin. Pwede pa natin eh. pa-check? Wala ring lugaw nung laman. <laughs> Tangina Ito naman nasusunod sa Sweden. Uy, Swedish. Uh, Anders Arborelius. DJ yan, DJ. This, this, <laughs> Parang, uh, parang Roman, ano yun, eh, no? Oo nga eh. Andes ah, Arborelius. patay na. Mukha rin siyang... Ah, matay na rin pala. si, mukha rin pa siyang pop o mukha siyang ano? Mukha ni Dumbledore, eh, oh. Mukha siya rabay. <laughs> Mukhang mali yung... Oo nga, parang mali yung ano niya. Oh. <laughs> Mukha yung sa Quaker Oats. So, Mukha ano siya tayo? Santa Claus. Mukha Santa Claus. Yun. Ayun na lang. So, kani tayo? John Mark? O oh. John Mark. John Mark. Si John Mark, ang ganda ng itsura niya. Oh. Welcoming eh. Mm. Si, eto, si Mario Gretsch. Malta. Malta, eto. Ah, Mukhang bata masu- pa, bata Hindi ko nakita pa. patingin. Mukhang Ayan. masungit na pare eh. Oo. Mukhang naninigaw to eh. Mukhang boxing coach eh. Para siyang laging minamoy ng mabaho eh. <laughs> Boxing coach tama si Rems Oo, eh. di ba? Parang tuturuan kanya mag-speed bag. Mm. Oo. Pero mukha rin siya yung naninigaw ng ano yung sasabihin na doon sa labas. Mm. Sa labas! <laughs> Eto, si, Yung sinabi ng kasex ko eh. <laughs> si Jean-Marc. Lalado. Zing. Sino ito, si Josel? Eh, <laughs> sa susunod! The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nung Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. No, teka. Teka, tapusin natin. Sige, tapusin natin. Pabibitin yung mga ano. Tapusin natin, no. Ito, si Peter Erdo, 72 years old. Kaso wala siyang matinong photo eh. Kinuha lang sa ano, sa bali, in between <laughs> balikat. Ayaw niya magpapicture. picture Pati nga, Pete. Sa sobrang edad niya, inisip niya kasi ah, ano eh, kukunin yung kaluluwa niya. Wala yan, wala, wala. Wala. Mukhang masyadong matalino eh. Hmm. Wala, pass ako dyan, pass ako dyan. Ito si Jean-Claude ng Luxembourg. Ay, putya, Uy, naka-split yan. No, kaya niya mag-split. Yun lang kaya niya gawin. Kaya <laughs> ba yun? Si Bandam yun. <laughs> Hindi siya mukhang Pope, no? Hindi siya Hindi mukhang- nga siya oh, makampo. Pass din ano? ako dyan. Doon pa rin ako sa hanap tayo ng bilugang muka. Yung kasi may championship <laughs> smile. Ako siya. mataba yung pinili natin. Tangin na pilog welcoming kasi. Eh. Alam mo chance, eh. Feeling ko yung basis ano, natin si Pope John Paul II pa rin eh. Oo, oh, yun talaga the best para sa akin. Parang yun yung naging hulma natin eh. Alam mo, Pope John Paul bago II. nga, bago nga kay Pope John Paul II, yung bago sa kanya, Si ganun, Pope di- Paul. Ganon din. Pope John the 23rd ba? Hindi, Pope Paul. Paul muna. Paul the Sixth yata or something. Pope, Hindi ko alam. Ikaw yung Pope, Knights of Columbus dyan, James. Eh. Pope John, Pope John Paul Ayun, de Pope John the 23rd. Ah, okay, okay. Tama. Tingnan mo, tingnan mo yung mukha ni Pope John the 23rd. Pero saglit Oo. lang ah. yun, Pope na yun, di ba? Hindi, ito rin yung Parang ano, kumain parang... ng bagoong itsura niya. Yun. Eh. <laughs> Paano ano kaya itsura sabihin ng nun? pa, ah? <laughs> Paano kaya itsura? Ang gulo rin ng numero ng mga pope, ano? 20, parang mga kalye sa Pilipinas, ano? Pope John Paul, do, Paul, Paul Number 10, tapos katabi 25. O, oh, saglit, Ah, Monday, 1958 to 1963. Uy, Five, tagal. five years. Five years. Mm. Likely. Pero maganda rin kasi yung nagawa nito ni Pa- Pope John the 23rd. Oh, kaya nga kaya nung sinundan siya ni John Paul II, parang tinuloy niya yung pagbukas nung Ay, ano ba ginawa niya? parang Maganda. binuksan nila to the world eh, yung ano, yung Vatican. Hindi ako magsalita. Hindi ko alam kung ano yung sa tinan. Hindi, si GB kasi. Tangilan niyo <laughs> oh, eh. Ano ba? ano, ano siya yung naglagay ng tubig na gumagal <laughs> sa electric fan. <laughs> Ground break. Ang dami nagsimba. Ang dami nagsimba. Ganito. Ground break. Ano? Parang paala. Ano? Pwede pala yun. Tubig na sa electric fan. Ano? Sprinkler. Sprinkler. Ano? Kaya hindi na mahilig sa simbahan. Sa Ah, pakat ko na, pakat mo yun. Tangin Hindi, wa. okay naman, Ganda naman. nun. Ganda nun, maganda yun. wala magalit yung spa. Baka wala magalit Ang yung ganda kaya. Ayun, ganda yun. Gagamit dito. <laughs> Yun yun. Palakpakan lahat, no? Mula ngayon, apat na ang pila sa communion. Yay! Wow. Wow. Ang 4-minute episode. Hindi, pero parang dati mas ano sila eh, mas parang doon lang sila sa Europe eh. Itong Joe Pope John tsaka John Paul talaga nag-travel nag sila. Nag-world tour. Sila nag-world eh. tour. May piso per na eh. May piece of it. Yung may sarili naman silang aeroplano. Oo, meron yun. Mayaman yun, Vatican. Mm. Ah, eto. Tapos na tayo sa Europe. Sinong nanalo sa Si Europe? Jean, John Mark. John Mark. John Mark. John Mark. Mark. Basi lang sa mukha, no? <laughs> Binasi siya mukha. Wala naman tayo alam sa Hindi man hmm. alam yung stats niya. Asia na tayo. Hmm. Sige. Asia. May H, H lang ba sa Is, Asia? is lang ba? Merong Myanmar. Ah. Ah. ah. Ay, baka manalo yan. Philippines, ah, Luis Antonio Tagle. Bata pa yun, Yan. di ba? Ilan taon na yun? Ah, 67. 67. Oh, matanda na pala. Pero alam mo naman. Oh, pati nga itsura. Pero yung itsura niya pwede na eh. Pwedeng pope na eh. Oo, oh, pwede. Ba't ano, dito sa listahan may isa pang Pilipino? Huh? Ha? Sino? Tatay mo yan, putang ina ka eh. Bagong pope lang yan. Ah, dito to. Ay ba, bagong pope. Bagong, Bagong cardinal. Pero eligible siya eh, no? Ano oh, pangalan? pwede rin yan. Ano pangalan? Ah, si Pablo Virgilio Choco David. Ano Bishop Choco. <laughs> Bishop na Kalookan. Pero ano yan eh, di, syempre, etong binabasa natin, mga papabili. Billy. Ano Sila yung achievements ba ni Tagle? Ano, GB? Meron siyang ano. <laughs> Ano. ano yan eh. <laughs> Ano yan eh. ano ang mga ano? Kayo nagpalagay ng foam sa ano, kaluran. Ah, kaluhuran. Nalbakay <laughs> Hindi ako! Nalbakay na! Ground Grabe pre yun, pare. <laughs> Di ba? Ang takot Ah. Eh. yun Utak-utak nila sa Vatican. Oh. parang nung nilihuran nila una, parang, oh my God. Oh. Tumabog yung oh. utak nila. Pwede na natin ipaluhod dito yung mga alcohol. Tagle. You're a genius. akala naman nila ay akala pa naman niya ay si Charles Maungbo. Maungbo. Cha- sa ng Myanmar. Myanmar. Wala, tagle na tayo, tagle. Oh. Ah, hindi, Pinoy, Pinoy, na tayo sa Pinoy tayo. Pinoy tayo. Papamaungbo. Hindi ba parang? Hindi ko alam kung meron Siya na naman ang nagsabi na wag kahit hindi na maghawak ng kamay sa ama namin. Sabi niya? Siya ah. naman. <laughs> <laughs> si, si Tagle. si Tagle. si, si Maungbo. Maungbo. Maungbo. Maungbo. Oh, ba't kasi, iba kasi mga ayaw magpahawak, kala mo naman mag... God damn! Saan <laughs> ang gagaling yung sama ng loob mo? Oo. Tangin mo, hindi ka naman oh. <laughs> sumisimba eh. Ano ba Kaya nga, ayoko na eh. Ayun doon. Yung, yung pala yung mga random thoughts mo sa simbahan. Pero wala na, eh. di ba? Hindi na naghahawakan ngayon dahil sa COVID, dahil sa SARS. SARS na. SARS pa. Wala na, na ganyan wala lang, na. Ganyan lang, ganyan lang. Sa SARS, oh. oh. Pag-ama namin lang, doon lang sumusulpot si Rem. <laughs> oh, pwede ko nang hawakan yung mga babaeng di magaganda. Ah. <laughs> Matagal Pagka- nang walang groundbreaking sa church eh. Kasi ah, alam ko dati, nakaharap pa yung pari sa, ano dapat eh, sa altar. Nakatalikod. Ah, may ganun ba? Yun ang original, tapos humarap. Tapos matagal nang walang ano eh, change. Dapat yung next po, po meron siya major change na ipagawa na. Tama. Para exciting, di ba? Oo. Sa mga Gen Z. Doon pala nakuha na <laughs> Yung pare ano noon, eh. pag nakipag-usap sa ano, nakatingin sa rearview mirror. Eh. <laughs> Nakatalikod ba? Nakatalikod ba muna to sa harap? Hindi ko matanda. Parang The Boys. Ah, <laughs> Bakit pag maganda yung kanta mo, nagagano'n siya bigla. <laughs> oh, tapos na tayo sa Asia, ang nanalo si Tagle. Oo, oh, Tagle, Siyempre. Tagle tayo. Kaso ah, ah, wala nang hawakan ng ama namin ngayon. Wala na. Pero hindi si Maong Boy nagsabi nun. Kaninang joke yung the last time I held the girl's hand was we singing ama namin at church. GB. Ah, siya ba yun? Ah, Akala ko pang foreign com... Tapos may ate. Ate! Ate! <laughs> Same joke ba yun? Oo. Oh. Africa. Yan. No, Ayan na, na, paborito ni James. na. Oh, sige na, hindi Oy, mo yung pronunciation para di sila ma-offend. Pita Tukson. <laughs> Pita Tukson from Ghana. Ang ilan Archbishop Emeritus of Cape Coast. From now on, as a- one of the church's most influential cardinals from Africa, his Turkson is often mentioned. Kenya? ay si possible first black <laughs> Pope. Wala kami naintindihan, <laughs> James. Siguro pagdating sa Africa, ang pipiliin na lang natin yung pinaka-light tone. Dugo. Mm. Hindi, <laughs> Hindi. Ang anong light tone? Eto, tingnan mo. Maaamo yung mukha ng mga nasa Africa. Maaamo. Tingnan mo. Oo nga. Oh, ah. Ito Ah, si oh, Peter ako parang Turkson. magandang advantage si ka na kumuha sila from Africa. Kasi oh. Kamukha ni Michael Clark Duncan, no? <laughs> Tsaka pagka nagano sila ng Bible, di ba sabi niya, in the beninging. <laughs> in the beginning, <laughs> Kada misa. In the beginning. In the beginning. in the beginning, ka, ano? Nakakadistract. Uminit yung aircon. <laughs> Pero ano, malayo mukha niya kay Idi Amin. <laughs> Bakit yun yung peg mo? Idi amin Congo ba? Congo. Kong Congo, no? Oh, Congo, Idi Amin. Saan to galing, James? Gana! Gana, Gana, gana, gana. Ah. Maganda yan, ano, no? Malakas din to yung mga first. <laughs> Ay, Uganda yata si Idi Amin. Uganda ba? Hindi ko malala. Ang, ano yan, Victor? Pag mga first Black Pope, yan, malakas din yan sa PR. Oo. Oh, eh, baka, parang feeling ko dapat gagawin nila. Dapat para mas, oh, masabi nila na global talaga yung... Para napapanahon ano. na. Tapos graffiti, ano, yung Kasi Pope. Sina- sinakop lang nila, di <laughs> Pope from the hood. Oh. yung, yung Catholicism, parang nilagay lang nila ron sa Africa para manakop. Eh, Kauna-unahan. Ang ila Kauna-unahan. This is the homily motherfucker. <laughs> Gusto ko na lahat ng mga facts, historical facts ko, wala dito. Ang ina yung visa eh. Tapos yung homily. ang iba, iba magkakaiba ng touch, touch yung ano yung mas eh, di ba? We don't, oh, no. oh, we don't have a choir right now. <laughs> But, but I got Some DJs. <laughs> I got some MCs. Hindi wine, no Hennessy. Papapapapuri! Ayan na. Pero totoong Africa yan ha, ah. hindi yan. Oo, nga <laughs> eh. Oh, na- napaka- napaka-racist. <laughs> Pero pag sinota mo siya ng eye patch, oh, para si ano, Nick Fury din lang. Avengers. Avengers ulit tayo. I am the Pope now. Mga Pope yun yung talaga. Actually, yung pinaka hindi racist eh. Sa lahat kasi, kasi yan eh. di Somalian yung character na yun eh. Tama, pero African pero brown. Ghana siya, ah, Ghana. Ghana. Ah, okay, okay, okay, okay. Mas racist yung sinabi dyan. <laughs> Ay, naku. Alright. Isa pa lang yan, ha? Ah. Four-minute episode. <laughs> Anong, May ano ilan, pa? ilan African? Dalawa ang African. Meron naman tayo sa Congo, Fridolin Amongo Besungo. <laughs> Ah, ano, ano achievement pati itsura? Eto, mag- maganda rin itsura niya eh. Tingnan mo, mapayapa rin yung itsura niya. Pero parang mas yung isa eh, no? Mas gusto mo yung isa? Kamu ato ni Jer- James Earl. Sino yung artista ngayon? James, James Earl Earl Jones. Ay, gusto ko maging pop si James Earl Jones. Umangas oh, yun. <laughs> Papagalitan ka ano Jones nun o Morgan Freeman? Nakakatawa. Ah, eh si God na kasi si Morgan Freeman. Morgan. Alam mo yun. Morgan Freeman. Pag Morgan, nakikita ko ah. ng image ni God si Morgan Freeman, naiisip ko eh. Samuel L. Jackson. Now, Hindi East. pwede maging pop yun. Oh, Palam- eh, yun yun oh. eh. oh baka kailangan na ng Pope na mm. nag- Palamura. Diba? Oo. Para Para maganda- yung quote, pwede ang, ang, sikat niyang movie quote, ano 'di ba? Magbabasa sa Bible, Ezekiel, 'di ba? Sa Morgan Pulp Freeman o si Jada Pinkett Smith? <laughs> Bakit walang babaeng po? Ayun na si Will ah, Smith. Papasok si Will Smith. Puta ka na, sa paliga. Sa ka. Tama, bakit wala kang babaeng po? Papa nga eh. Bam! Sobra, bam! Sobra simple lang. Habemus mama. Wait. Habemus mama. so, sinong gusto mo sa Africa? Ah... Uh, Parang mas gusto ko si Pita Turks. Yung una, no? Yung una. una. Mas mas ah, smiling face yung. Feeling ko uh, wala tayong panalo diyan. Kung, kung, kung diversity lang yung laban. Mas, Kasi racist ka eh. hindi, <laughs> hindi, pero mas may statement eh. Nasabihin na magka mag sila ng... Eh kung mag-blackface si Tagle. <laughs> Ang ganda niya na. Ah. Super panalo. Bakit gitarista ba siya na MBA? <laughs> ano first name ni Tagle? Uh, card. Luis, Luis, Luis. Luis, ah, Luis Tagle. Luis, ang ganda. <laughs> ah, sige, sa... Pero kung hindi mag-pop si Tagle ngayon, hmm. malamang sa malamang. Wala na. Wala, Wala na. na oh. Unless. Unless na sandali lang yung Pope na sunod. Dead. <laughs> Damn! mataas na masyado yung pangarap niya. Tayo na masyado na masyadong pa, masyado na mataas yung pangarap ng pag Oh, grabe yun. Amerika na tayo. America. Meron pa? Meron sa dami ah. Dami nominated na animal. America, America o South America? Ang hirap din pala. Baka pala North America? Latin America. Dalawa na lang to. Ah, okay. Ah. Mas marami pa rin ang Europe. Oo naman eh. Sa Italy pa lang, apat na eh. Ito, uh, ah, United States. Si Robert Francis Prevost. Huwag Pero, na, yung... Ayan, black din siya. Kanuna. Ah, oh, oh, oh, pwede. O, oh, niya. Yan yung joke ah. nyo. Oh, sige, joke nyo ngayon. Uh, may nag-blackface na pala sa US. <laughs> Wala na, hindi na pwede. Gagayaan na lang din. A native of Chicago. Mm. Chi-town. Wow, Chicago. Windy City. Kanye nagte-trend yan sa mabahon trend. Sige. <laughs> Chicago eh. Bagong cardinal din pala siya. Bagong mm. cardinal lang. 2023 lang siya. Ba, naging nakapasok agad sa ano ha, ah, Papa Billy. eh. Oo nga eh. Dahil, Parang ang pangit din ng imahe pag American po. Oo nga eh. yun? Oh, tang ina. Mm. Parang super pa. May nuclear na nga sila. May eh, pop pa sila. na, no, Di ito, na, sige. susunod, ito last na sa New York. New York. Archbishop of New York, 75 years old. Shaniqua de Villa. <laughs> Bimbique. Motombo. <laughs> Motombo. First name Motombo. <laughs> Apelido Bo. ano? Timothy Dolan. Puti. Puti. Puti. Puti nga. Man, South America. Parang kamukha niya si oh. ano, Pope- George Pope W. Bush. Francis saling South America, di ba? Wala, si may, Argentina. Wala. May gusto ko sabihin sa kanyang nagsisimula sa... <laughs> Cut nyo lahat. <laughs> Ano so, okay, so nandito ang nanalo sa Europe. Europe leg natin ay si Jean-Claude. Split? Hindi, si Jean-Marc Jean Jean-Marc Jean Avelin ng France. Ah, Tapos, ah. si Tapos, Tagle. Tagle at si Peter Turkson Mm. At si... Sa Africa. Ay, sa America dito mm. nakapili. Huwag na. Wag Wag na. Disqualified Ano naman yan. yung manali? American labo nun. Oo. American Pope. Oo, malabo yun. American Pope. Mm. So, sino ang... ah, Tatlo eh, no? Oh, manana... Well, oh, may bias tayo kay Tagli kasi alam, Siyempre. alam natin kung gaano siya ka-pleasant eh. Pleasant siya yung personality niya eh. Oo, parang ano siya, ah, pwede mo siyang ano, ah, bulungan ng problema. Si Uh, mahal na kuryente ko. ang mahal na kuryente ko ngayon po. Na naman, sasabihin niya. bakit, bakit asset sa public? uh, Hindi, pwede, parang ano... Uh, Handa siya makinig sa'yo, ganun. Approachable. Approachable. Pagawala ko Maganda ng LCD. from Africa tsaka sa atin. Pagawa Kasi LCD. <laughs> hindi, hindi develop yung countries. So parang alam nila kung ano yung pwedeng gamitin yung resources ng Vatican, di ba? Parang ganun. Ano yung mga taga-Africa? Hindi kasi kung kumuha ka lang ng Italian or American, di ba? Wala, walang... Oo, oh, <laughs> anong, anong sa gagawin nila? gusto ko may makapasok na Filipino kahit once for representation. Kasi Ayun nga, yun, importante yun. pinagmamalaki natin lagi na Catholic country tayo. It's very religious Ang, ang tayo. laki Hindi ng ka magiging inaambag toxic natin. yung Pinoy eh, pag nanalo yung Pope. Oh, Baka man rin. TikTok tayo ng page ng ibang pope. Eh. Ano, ano, sumisingin tayo sa pila ng communion. Ganun nangyari yun, eh, ano, di ba? Pag yung gilas natatalo, inaaway si JJ Barrena. <laughs> Alam mo ba yun, di ba? Pag nasa ibang bansa, sumisingit tayo sa communion. Pilipino. <laughs> o oh, baka May lisensya. madisiplina rin tayo. Madisiplina tayo ni Tagle pag pope siya. Sana. Di ba parang padrino system na sa Vatican pag Pilipino yung ano. Hmm. <laughs> Di ba? Parang may <laughs> ano... Siya may nagpadala ng Jollibee. <laughs> Hello, papasukin mo yan. Nas, nasira yung nasira yung Vatican eh, no? Dahil Pilipino yung ano, May gandang Jollibee legacy. sa Vatican, may Jollibee sa Vatican. Kahit na may puto bong <laughs> Oo, no, sa labas. Oo, sa labas. Oh. Yung ibenta ng bibingka sa ah, Vatican. Ayo. Pwede lang, ano, may mga nagbebenta ng fishball, may timbang gabi na. Mm, cotton Paskong candy, Pasiklab, no? Mga scramble, no? Paskong pasikla. May dance number. Oh, Tsaka suntukan ng mga hip-hop. <laughs> Hanggang sa susunod na tawanan, dito lang sa To The World! Ito nga hindi na Hey yo! Welcome to Horoscope to the World. Mabilisan lang to, boys. Mm-hmm. Manana eh, Aris, mananalo ka sa raffle ng iPhone, mabaho ka pero naka-iPhone ka. <laughs> Taurus, hindi ka na sinisipot ng boylet mong nanalo ng iPhone. <laughs> oh, uh, related, oh, related. kawawang bakal ka. Uh. Gemini, hahamunin mo ng suntukan ang kinopyahan mong bobo. Parehas kayong repeater. <laughs> Cancer, umakyat ka sa pader para hindi ka masali sa stampede. Panoorin mong mapirat ang mga kaibigan mo. Leo, hindi ka pa nakakasweldo sa paluwagan. Huwag ka munang maglaslas. Virgo, dahil lugi ka sa sugal, Milo na naman ang ulam ng anak mo. Putang May Naiulam pa pala, <laughs> Milo? Sobrang totoo nun. Eh. Oo. Yan. Naiulam pala Milo. Oo, makakasali siya sa Olympics dahil diyan. <laughs> May ano pala, positive Oo. spin. Ah. Libra, lalabhan ng misis mo ang panty ng iyong kabit habang siya'y lumuluha. Score. Kot naman. Oh. <laughs> Walang twist yun. Rebs. Oh, ay, wala eh. <laughs> Straight, straight up oh. malungkot lang siya. Oh. First time, naging seryoso. Siya na yun, siya na seryoso yun. lang yun. ah. Scorpio, iaang, iaalay mo sa bungal na GRO ang kita mo sa boundary, kita mo at boundary ng jeep. <laughs> Mm. Sagittarius, dadalaw sa inyo ang lolo mo sa hapunan. Pagpagin mo ang alikabok sa kanyang katawan at ti- tiisin ang amoy ng formalin. Capricorn, may dollars na nahulog sa ilalim ng sofa ng matandang kano na nakawin ito ng alaga niyang baklito. Aquarius, naka-silencer ang iyong assassin, ang iyong assassin na sniper. Hindi halatang tigok ka na. Pisces, para sa iyong mental health, huwag mong pansinin ang iyong mental health. <laughs> Horoscope, Horoscope to, the world sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Ah, Twitter. Wala nung Twitter. Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website www.thekulpals.com Uy, shoutout sa ating... Mamaya na, teka, ito muna. Uh, promote muna natin tong ano, uh, Batangas Show. Ah, ito, ang dami palang po promote. April 25. Promotions. May 31 po, anniversary show, 4pm and 8pm. Um, Konting ano, tickets na lang yan. 30% left na lang no, sa Oo. ating ah, ano, tanghalang haribon po. Ito po ay sa Alabang. Ang ganda ng venue na Recording yan ng ah, isang ah, comedy special for the Cool Pals. Batangas show naman, sa mga hindi pa nakakabili, nag-upgrade ah, tayo ng ah, venue, kaya mas marami pang pwedeng bumili ng ticket sa April 25 and 26 na show. Mamaya na po yan, papunta na po kami diyan and bukas meron pa. Jet Hotel ang ating venue. May 9 Rose Battle Semis. Exhibition match, kailangan nyo tong abangan. GB versus Chan Chan. Uy, grabe. Bakit? Tingnan natin. At Muman versus Roger. Tang ina mo! <laughs> At syempre, meron ding ah, event ang Gabi na Naman Productions sa 123 block. Ito po ay magaganap sa April 26, 7 p.m. Ito ay ang 10th anniversary ng Gabi na Naman Productions. Uy, Yan, congratulations. Kayo? Ah, Wala kami to nasa Batangas. Ah. Yan, uh, nandito naman ang, ang mga performers dito ay ang uh, Indonesia's Pamungkas, Thailand's Scrub, The Ridleys, and Shirebound. Please feel mm. free to share these invitations to the members. Yan. Okay, punta na lang kayo. Hindi ko alam kung saan mabibili ang ticket. Search na lang. 10th anniversary, gabi na naman, productions. Hmm. GNN, hashtag GNN10. Pwede mag-plug. Um, Hindi. so, meron akong show. Pangsapakan muna kayong dalawa. Ah, so- Ano? <laughs> Hindi, um, meron akong show sa uh, April 26, Rising Stars. Ako, Lilan Lim, um, Isa Villaverde, uh, Baus Rufo, Ro- Rondo Latre, mabibili niyo yung ticket sa comedymanila.ph. Sobrang enthusiastic nung ano. Oo, pa- parang takot na takot ka maiwan. Hindi, baka makalimutan ko eh. Basta, comedymanila.ph, Rising Stars, April 26. Thank Meron din you. ako May 17 na tuloy na yung show ko sa Makati. Sa Saturday Hilarity. <laughs> Bakit? Ah, Kasama ko si Marge, si Judd. Nakalimutan ko iba. Pero doon, comedymanila.ph. Roger? May 3 sa uh, Gig House. Muntinlupa. Sa May 6? May, May 3. <laughs> May, May, title niya. <laughs> Narinig mo naman eh. <laughs> Lahat yan nasa Comedy ah. Manila. comedymanila.ph. Tama. Gusto ko lang sabihin na yung papalit na Pope kay Pope Francis, medyo malaki yung sapatos na i-feel. Totoo. ako malaki. Ah. kasi sa lahat. Save na nga niya yung episode eh. Hindi, pero totoo kasi yung maraming Tama, tama. nagsasabi na pin- namimili na agad tayo kung sino yung papalit. Di man natin nang bigyan ng time to grieve sa isang Kay Pope, Pope Francis, na maraming naitulong. Lalo na sa comedians kasi siya lang yung, yung Pope na nagpapunta ng mga komedyante sa Vatican para sabihin na okay lang mag-joke about God As long as walang ma-offend, parang ganun. Alam mo, isa sa mga na-appreciate ko kay Pope Francis, yung nagkaroon siya ng Disney, sa Disney Plus, Huh? na special. Mm, ano siya, nag-ice skating? <laughs> Ano Papaon na. Ano special? Last year yon Holy Week, nakipag-usap siya sa mga Gen Z. Oo. Ah. Sinagot niya lahat ng mga questions like pati yung mga iba't ibang religion, meron siya sagot doon na iisang Diyos lang naman lahat ng dinadasalan natin lahat. Parang Pope We- siya very welcoming. Ano siya, oh, very welcoming. sa Open. Pope siya ng na nag-adjust sa Yes. panahon. Totoo. So, yun yung kailangan natin sa kung sino man yung papalit na pope ngayon. Kailangan natin ganun na pope na na marunong mag-adjust sa times para mas ma-reach out niya yung mga tao. Kasi si Pope Francis lang yung talaga nag-reach out eh. Siya, di ba, nagsiselfie siya. Di ba? Isipin mo pati comedy, tinakal Oo niya. Oo, tinakil niya. So, ang laking importante, ang laking importansya nun sa atin kasi ang gami ng cancel culture, 'di ba? Ang gami ng uh, binabatikos yung mga comedian. Yan. Pero to have a pope na parang binabak niya yung mga comedians. Oh, hindi lang siya nag-statement eh. Nag, parang oh, talagang pinakita niya na i-welcome ko tong in- mga klase ng... mga comedians. So, oh. di ba? Nandun sila. Kiss Rock. Diba? Seinfeld diba? nandun. Mm, di ba? Mm-hmm. Si Pope ay hindi lang Pope ng Katoliko, si Pope Francis. Siya ay Pope ng buong mundo. Mm, yeah. Wow. Totoo ba yun? Or... Oo, kasi ah, okay. di ba parang hindi naman siya tumingin kahit anong religion mo. Oo, oh, hindi siya hmm. ano. Well, love siya ng... Except, sabi niya, except. <laughs> well, love siya ng, ng, ng mga tao sa yeah, mundo. Kaya feeling ko yung conclave, di sila pipili ng someone na... Kasi maganda yung progress ng Catholicism ngayon. Eh. Mm. So, di sila pipili ng something na magdidisrupt ng progress na yun. Ewan ko na lang, ha? Ah. Feeling ko ganun. Eh, baka may mga conservative pa rin. Yun ang sinasabi lang ah, prediction, ah, eh. Merong mga... May sekta, no? Oh, may, kadala, may, may, may political pa rin power sa loob ng Vatican. So parang mostly daw kapag sinasabi nila na merong liberal na pope, ang susunod na pinapalit nila ay conservative. sila. Yeah, tama. Mm. Kaya 'di ba after ni Pope John Paul si Benedict. Benedict. Tapos, Oh, usually nga ganun, no? Talagang, ano, ano nila? Obama, Trump, di ba? Oo, oh, ba, ganun. Pero ano. sana magtuloy-tuloy yung So mananalo yung boxing coach. Baka nga. baka <laughs> yung pinaka hindi natin pinili. mo ah, si Pope Francis pati LGBTQ mm-hmm. uh, ah, I plus mm-hmm. winelcome niya. Mm-hmm. Diba? Except. <laughs> Walang except. Di ba lahat? Ang, ang ganda ng ano niya eh, ng, ng pagmulat niya sa maraming katoliko. Sana. Sa sa mundo. Relevant siya eh, no? Kasi Oo. may mga pope na masyadong conservative na papag-iwanan ng panahon. Mm. So, tinrain niyang maging relevant ang Catholic Church na yun ng direction na dapat ngayon. Pero no? yung ano ba yun? Like, parang kaya nagkasakit yan eh, TikTok. isang isang isang direction lang ba galing sa isang tao yun or baka naman alam mo yun? Siyempre, symbol siya eh. Oo, pero yung collection ng kumbaga yung Vatican administration kuno, quote unquote. 'Di ba yun yung talagang nagde-decide, I guess. Pero siya pa rin siguro yung magkukol kung gagawin niya o hindi. Ah, Di ba? Parang, Meron bang ginawa si Pope sa ano, yung issues inside the Catholic Church, yung mga pedophile na ano. hmm, Meron ba hmm. siyang ginawa? meron din. Anong ginawa niya? <laughs> Sa mukha. Oh, mukha. niya. Sinampal niya. Alam ko meron meron Alam ko meron meron siya. naparusahan eh. Kasi iba parang ang dati at <laughs> dati sila ginagawa. Talagang wini-welcome niya lahat eh. <laughs> Hindi ko alam kung saan sa episode natin. Patapos na eh, nasave na eh. Pinalik eh. ko eh. Parang sabi ng listener, ah, binawi rin naman nila lahat ng kabulbulan. Ganun. Tapos bumalik pa rin eh. No? Hindi, pero yung ano, parang may, kasi dati nare-relocate lang eh meron talaga, ngayon may mga... O, tignan mo ko sino yung mga candidate na poop, yung madaming bansang pinuntahan, yun yung alam mo na, di ba? Kasi di ba sa movie na Spotlight, ganun daw yung style nila. Nire-relocate lang ulit pag ganun. Ah, Pero anong ginawa? Anong parusa niya? May nakasuhan na. Baka may mga naman, nakasuhan. Ah, kasuhan. Okay. Hindi, ano, di ba? Ah, Tuwan, pula na eh. Walang kwentang tao. <laughs> Sinabi ko po. Hanggang sa susunod na Dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Huh? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter. Wala nang Twitter. Wala nang Twitter. X na. X na. X. and subscribe to our Patreon at our website, www.thekulpals.com. Shoutout sa ating mga Patreon dyan, Raisa Coloma, Len Amirilla, Michelangelo Ferry, Saril Awi Rojas, David Miguel Bauzon, Juan Paulo Mojica, Andela Cruz, Jasper Biliran, Myla Corona Diaz, JC Onil Lumban, Timothy Lim, Aldrich Paul, Francine Acosta, Jocelyn Aliquino, Johan Itura, Sac Randolph, Sagnu, Jason Vince Cartaño, Barex Dimalibot at si Moises Triho. Yan, from Jasper Biliran, pamura in Chinese GB accent si Mick Mojica. Mick Mojica, ikaw poke lang mo. Pwede na kita murahe. Wala tayo sa century pa. Yan. From Josh Lawrence Tesoro, pabati na po ang ate kong si Jamela Tesoro. Happy 30th birthday sa ate ko kay Nigerian James. Ano pangalan? Si Jamela Tesoro. <laughs> Hello, Jamela Tesoro, I will fuck you in the ass. Babae, babae daw. Babae daw. I do not prepare an agenda because I am the pope of all gender. <laughs> Ina From Patrick Po, General. Pamura naman kay Dennis Padilla, sila Egan Ramirez, <laughs> at Eric Nagsisimula Evaldo. Hindi, gagayahin mo si Dennis Padilla. Si ah. Egan Ramirez at Eric Everdon. Hi guys, good morning. <laughs> Bago kayo umarahin, bibigyan ko muna kayo ng Super Lola. Bagoong. <laughs> From JP Makaraig, pamura naman po kay Sir Ryan Rems in a Bakal Voice, yung mga tropa kong bakal na si Arvin Esmeres at Benny Baricante. Arvin at Benny, anong gagawin nyo pag wala nakakakita? Di baliktaran. From Ren, from Renrin Chavez, pamuro po kay Nigerian James, yung girlfriend ko na si Emily. All are all girlfriends. You want your girlfriend to be fucked in the ass. Okay, I will give you, Emily, three dicks. <laughs> Pamura po kay Dwende Nigerian James. Ang dami na Nigerian James. Ano, si Teacher Mark Angelo Abadilla from Justin Saan na nakuha yung duwende? Hello? Duwende di Dwarf. Hello! <laughs> Yeah. Hello, Ticha! Mac Angelo Abadilla! ano si? Binulong mo yung problema mo kay Tagleg. <laughs> okay na. Okay na. From Mold! Pamura po kay Nigerian James, si Alec Rayan at JM, alumni ng Adamson. Alex Rayan and JM, I'll see you in Adamson. I'll fuck you in the ass in the auditorium. Yan, hingi sana ako ng tip kay Roger kung paano mag-first move sa babae. From Russell Caroro. Hawakan mo yung kamay. <laughs> Damn, isaksak mo sa puwit mo. Yan, pamura man kay slave driver James, si Jella Abadilla at Neil Ang dami Francisco ah. from Kenneth Aquino. <laughs> Putang ina niyo, Jella Abadilla at Neil Francisco. Tang ina, ba't niyo ako sinasabi ang slave driver? Yan, and from, nong, from Jonel Panlilio, pamura po ng malutong kay Kapampangan Nonong sa roommate ko po na may birthday ngayong April na si Mike Merla. Haru, Mike, Putang ina mo. Gago ka! Hindi matatapos tong episode na to. Puta! <laughs> Yun, maraming salamat. Maraming salamat bago matulog with Red Oliero. Thank you, thank you. Intellect. And intellect. Always an honor po. Always an honor. First time natin ginawa to ha. First time to. Tatlong Ito, podcast diba? makakancel. <laughs> Sabay-sabay. Sabay-sabay. Ano to? Avengers episode 2. Endgame. Endgame. Magiging abo kaming lahat. <laughs> Yun yung unang gagawin ni Tagli. Eh. Excommunicate tayo. Itigil na yung mga podcast podcast na yan. <laughs> Unang-unang project eh. And for stand-up Meron comedy shows, ano? please visit www.comedymanila.ph Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.